Good evening, comics people! Happy Yan. Thursday night! Happy hello, Thursday hello, night, everyone! IK Peeps! Uh, it's a wonderful Thursday night to all of us and uh, yung iba nag-office na. Um, kaya after ng office or lahat ng naka-work from home, mag-usap-usap muna tayo. And we have a very mm-hmm. special guest tonight, mga IK Peeps! Mm-hmm. Dalawa. Dalawa very special guest natin may guest co-host tayo, si Ramark Masangkay ng Office Mates. <laughs> There you And, go! Uh, ano naman, uh, oh, medyo sikat din yung isa nating guest, ano. Me- uh, medyo lang. <laughs> baka kilala nila, yung gumo. Me- Marang me. Yung ano. Oh, Hindi medyo sikat. Mga ano, uh, ah, gumawa. <laughs> Matanda baka ah. lang, baka Ayan, lang Sir narinig nyo, uh, baka lang narinig nyo yung pugad uh, baboy, mga IK peeps. We have Sir Paul Medina mm. Jr., yeah. the creator of the wonderful OG. Pugad baboy. Mm-mm. yes, idol ng mga komikero to, si Sir Paul Medina. Hello, Sir Paul. Uh, welcome yeah, to Indie Comics Podcast. <laughs> Ba't ngayon na ako yung... Ano, Ayan. Ngayon eh, yun lang ako. Ano, maraming nag-aabang. <laughs> hindi, Gusto pa nga namin pumunta sa bahay nyo eh. Ayaw ka! Inom tayo. Oo. Oo. Matuloy-tuloy. Kaya hindi matuloy. Ngayon. Oh, Nag-inuman kayo kila, nag-iihaw pa kayo eh. Tama. mm Oo. Ah, Oo, kila ano. Kila Jeff. Betty Jepot. Oo. Ayan no. Mga early ah. bird, si Nico. Wolfix saka si Jumir. Shoutout sa inyo and uh, salamat sa mga nanonood ng Indie Comics Podcast Live. Ah, si paring Nico. So, si Nico mm-hmm. yun, nakakuha na ng, ano yan, ng loyal. <laughs> Oo. Mga loyal fans nyo yan, mga sir. Eh. Pinakyaw loyal fans. Eh. Mm-mm. Yung 300 na design, siya lang ang bumili. <laughs> pinakyaw. <laughs> Oo, pinakyaw. Nag-resell. Mm-hmm. Nag, hindi, anong tawag doon? Nag, anong tawag doon? Uh, ah, Hoarding? Nag-hoard, nag-hoard. <laughs> nag-hoard. Ayan. Ayan. Oy, ah. sir, may ano tayo, may, may first question tayo dito. Good evening, Sir PM Junior. Sa, sana po maglabas uli kayo ng PB coloring books. Hindi pala question, request. Ah, Kailan kayo nag... Demanding. Naglabas ako kasama ko si ano si Larry Alcala at saka mm-hmm. si Jess Abrera. Ah, so, so matagal na, na yun, sir? Ang tagal wow, na to. Hindi pa kayo pinapanganak lahat. Talaga, Talagang lumabas <laughs> siya sa Anvil. Sa Anvil? Tagal na to. Eh, Tuwing ko pinanganak na kami ni Mel na. Eh, tagal mga, na. Mga anong, ta- mga anong taon yan, Sir Paul? Siguro, dilaw pa yung jebs yun. <laughs> Ang tagal na nun. mga ano, 80s, 80s, gano'n? 80s, mga gano'n, no? Na lapitan mm. na hmm. agad kami na, ano, na gumawa. Pasha- shout out daw kay Carlo Torres, sabi. Maraming nagpapa-shout out. Oh, Ayos. Hindi ka ang magpa-shout. Ligay. Mm-mm. Ayan. Sir Paul, ano pag-usapan natin yung ano yung yung t-shirt na ilalabas niyo sir, yung loyal. Uh, magkwento naman kayo kung paano yung nagsimula. Ayun eh, di, ina to kasi ni Loren sabi sa akin, lumabas na si Bertong Madweb at saka si eh, ano, at saka si uh, ah, yung ka Berlin, Malaysia, Combaton. Sabi niya, lumabas na yun eh. Ginawa na namin yun eh. Eh yung misis ko, sabi niya, hindi tayo dapat gumawa niyan uh, ah, para masaya. Eh, sa buksa lang nga, hindi eh, na kami, nag, kaya nga kami nag-open ng Lazada eh, kasi hindi namin masikaso. So sabi ko, ayaw mo pa Sila na yung gagawa, sila na yung naka, sa kanila yung legwork, nasa kanila yung paniningil, hindi kagaya ng ginagawa natin sa box. Nakaupo ka na lang. Ayaw mo pa nun. Hindi. Habang ginagawa ni Lolo, nag-aaway pa rin kami. Pero ngayon, nakita niya na okay naman, okay naman yung turnout. Tsaka ano, ano naman, uh, maganda naman yung yung um, yung pamamalakad niya no, ng Loyal sa kanila ni Lawrence. Eh, medyo okay okay na siya. Eh, maglalabas pa kami ng shirts pero hindi para makipag-compete sa Loyal. Kasi maganda, maganda yung palakad nila. Eh. Hmm. Sir lapit ka nga. Lapit pa. Mga... Mm-hmm. Mm-hmm. Ilan, ilang design yung ano sir, yung ilang design yung nilabas nyo sa Loyal? Tatlo lang eh. Ito, tapos yung black and white, at saka yung pang kids na Yan. small, nakaganan. Wide angle yung Uh, tatlo lang. Ang matitira na lang yung sa kids kasi karamihan mga XL yung yung ang, pinakyaw eh. Mga XL yung mga mm. ganitong kulay. Napagkamalat nga ako, tinawag, eh. <laughs> Sabi ko, ito naman ang Ano lang to, yung, ito kasi yung kulay ni Paul Gas. Nung, nung pinakita ko kasi to, na yung design na ito. Ah. Uh, yung kulay ni Paul Gas, yun ang pinagmasihan nila ng kulay nito. So, ang kulay nito hindi yellow. Ano to? Cheddar tawag dito eh. Hmm. Or butter. Oh, oh hindi siya dalawa na. Cheddaran siya. Yung, yung camel yun, dilaw yan. Camel. Ito, ano to? Cheddar to eh. Hmm. Kaya, uh, napagkakamalan akong dilawan eh. <laughs> Oo, baka baka may masabi yung iba. Ah, oo, oh, oo. Oh. Hindi kasi sila nagbabasa hmm. nung tinitira ko si Rene eh. dapat ma- ang sinasabi nila, Chedaran, hindi Dilawan, <laughs> Chedaran. Ah, oh, kita mo, RD, ganyan kabilis. ano, ha? Sinabi ko yung kanina. Ito na si Mel. Si, si Mark, tapos si... Si Francis. Kong, si Francis. Oh. Hotdog. Yan, kasama namin sa in, indi, ha, gawa ng hotdog prince. Yan. Ano rin yan, sir? Fan ng, in, ng ano yan, Pugad Baboy, parang kaming lahat dito. Max, okay. Mm-hmm. Naalala ko yung una kong nabasang Pugad Baboy, yung hiwaga ng Duenya, sir. Eh, eh yun yung paborito ko din yun. Oh. Uh, hindi ko ta- uh, oh, hindi ko talaga makakalimutan yun kasi ang ganda-ganda eh. Sabi kasi nila, ano daw eh, yung 13, yan daw yung unang naglabas ng ano, Mm-mm. ng uh, ah, tikbalang. Mitsa, yung mga tikbalang, mga ganun. Tapos mm-hmm. sabi ko, teka muna, lumabas yung Stone, they will support Di ba yung Stone? Oh. Nababasa niyo ba yun? Mm, nung ano. Ang na... pinag si Jerry Allen eh. Mm. Stone, they will support us. Tapos sabi nila, teka muna, nauna si Paul Medina sa hiwagan ng Duenas. Oo. Oo nga. Tsaka, eh, no? yung sa hiwagan ng Duenas, may rabat. Uh, mas, <laughs> mas matagal pala yun, sabi nila. Pero ito to eh, talagang ano, hardcore yung ano, lumabas na. Mm-hmm. Galing ni Budget eh. Kasama ko yan sa, ano, sa Macan Erickson. Mm. Mm-hmm. Ah, na kasi ako dati. Galing, galing na writer yan. Mm-hmm. Oo nga. So, so So anong paano niyo nagawa yung hiwaga ng duenyas? Pumunta talaga kayo doon sa ano na yon, sa lugar na yon? <laughs> wala akong alam. Wala akong alam sa duenyas. Nagreklamo nga sila sa akin. Ano po napili itong ano namin? Ano pa yung City Hall eh? O kaya yung yung bandang ano, ilo-ilo na ano, marami aswang. Sabi, bakit yung napili ito? Sabi ko, wala, nabasa ko lang yan. Galit <laughs> tuloy sa akin yung mga Bisaya. Pagka naman siniraan mo yung isang place, lalo pupuntahan ng turista yan eh, di ba? Oh, mm. Dapat, yung ano, Island, yung sa mm. Bukwan, yung pinagtaguan ni Onoda, Mm-mm. nung pinakit ko sa Bukwan yun, nagpuntahan mga turista doon eh. Nung makita yung kuweba na pinagtaguan ni Onoda ng ilang taon pagkatapos sa World War II. Mm-hmm. Ano yun? Dapugan Naging tourist. effect. Oh. Oo oh, nga, ah. dapugan baboy effect. Parang ano lang yan, sir, yung, ang tawag dito, yung, oh, yung Queen's Gambit, maraming nagche-chess na ngayon. Oo. Oh, oh. Sir, kailan daw po lalabas yung ano sabi ni Carlo Torres? Kailan po lalabas yung new Pugad Baboy book? Ay, yung 32. Pucha, 32. kasi na, ano ko na, pinagawa ko na ng plaka. Pinapiprenta ko, eh, may sarili kasi ako imprenta eh. Hindi pa mapasok yung ano, yung operator palagay ko na COVID eh. <laughs> sabi ko, tasa kaya natin sweldo para pumasok. Ah, baka nga, oo. Taga probinsya, hindi makabiyahe. So, sabi ko, ipa na lang natin sa labas. Eh, nagmahal na nga yung tinta, nagmahal pa yung papel. Kasi sinasamantala nila eh, yung produkto na lang natin na nabebenta online eh. Yung hmm. iba, pagkain, yung iba, yung sa atin, comics parang sinabi na, putya, kumikero to, taasan natin yung presyo. <laughs> Ayun na yun. So, hindi, sayang naman yung makina natin kung hindi natin papaandar it. Kaya, yung dalawa yon yung Book 32, at saka yung Blood of the Shinobi 3. Mm. Gawa na yun. Yung Blood of the Shinobi 4, tapos na yun, kaya lang di ko pa ma-implementa kasi wala pa kayo eh. Matatapos ko na nga yung 5 eh, yung pinaka last. Ala, grabe. Ang ano bilis niya namang ano gumawa, Sir Paul. Dami <laughs> na boss. Ah, nakakalima na si Sir Paul Medina. Maggawa ng <laughs> comics, ha? Nasa tayo. Nakakalima oh. na siya. Maya naman tayo. Hmm. Balik, baliktad yung problema ni Sir Paul. Eh. Mayroon yun siyang ilalabas, hindi lang maiprint. <laughs> hindi lang maiprint, eh. Sabi ko nga, ipagawa eh, na natin. Tumawag sa akin yung Penlab, eh. Ay, hindi. Nagtinatanong kay John Summer ng pen Penlab kung ano daw yung ah, ano ko, yung uh, email address. Mm. So hmm. binigay ko. Kaya lang sinabi ko na nagsa-self-publish ako. Hindi ako nag nagpapa-imprint sa iba. Ako sa Visprint, o kaya sa Anvil. Matagal na ako nagsa-self-publish. Eh, yun ang nilinaw ko sa kanila. Kaya Mm. Kasi sa eh, pag, pag nag-self-publish ka, minsan uh, makakuha ka ng pang-imprenta. Tatanggap ka ng uh, page, i-ano mo sila, i-add. Ano ba? Epson. Mag-a-add ka doon sa first page nila. Bibigyan ka lang 300,000. So, meron ka hmm. ng, meron ka ng pondo para i-prenta. Oh. Ayaw tanggapin ni Mrs. ng gano'n. Masyadong mayabang eh. <laughs> sabi, sabi ko, tanggapin na natin. Para, ano, sabi, hindi. Kaya natin yan. Tayo na lang mag-prenta. Eh, mm. yung makina namin eh, Court 64. Mm-hmm. Uh, yung ano yun eh, yung tingin ko mga operator nun, mga dapat 50 pataas yung edad eh, <laughs> kasi sa sobrang, sa sobrang luma. Wala ka nga mabiling pyesa. <laughs> Kailangan ito machine shop. Pag may na, nasirang pyesa, mm. mapamachine shop mo pa kasi wala ka na mabilad. Uh, mm. Heidelberg eh. Heidelberg, Germany eh. Yung daw ang mm. Mercedes-Benz ng, ng, ng mga <laughs> mga 20, ano, 20 printing. Oo. Oh. Eh, ang problema ka, eh, piyesa na bang series match nila, bibili mo po sa Germany. <laughs> Wala ka naman dito nun eh. Kaya, sabi ko, eh, ano eh, bisa win-lose eh. Maganda mm. na yung makina mo, matibay. Pero pag nasiraan ng piyesa, wala ka mabibilan. Oo. Oh, dapat China na lang, sir, para maraming piyesa, mura pa. Oo. Kaya alam ko, nasa mabuti yun. Ispoy mo. <laughs> Pucha saka uh, nakama, saka na face shield. Uh, yung galing sa China na makina, kayang i-operate ng sanggol. Kasi child labor doon eh. Kaya na <laughs> yun. Hmm. Oo. Hindi kagaya nung sa akin kailangan, hindi po bata. Sa kanila, 4 years old. Basta kaya ng Jumebs mag-isa. Pwede na magtrabaho. <laughs> Napapalat ba ng mga Chinese? Marami ah, sir Paul, may question. Ah. Mm. <laughs> Ay, well, hindi naman siguro, sir. May may question dito si ano si Alas Dear Nison. Ay, oo, nag- Maari maari bang ma-reprint yung mga ibang green papaya strips ni Sir PM Jr. Nakaka-excite yung mga sinama doon sa PB20. Ay, ano lang yun. Alam mo, ginawa ko yung green, ano? Hindi, Green Village yung title uh, kinukuha kasi ako ng uh, Honolulu Star na mag-contribute ng ano, dollars yung bayad eh. Malaki yung <laughs> bayad. Mm, malaki yun, sir. Ah, Honolulu. Uh, so, sa, nung time pa na yun, ha, so malaki na yun kasi distribute na sa South Pacific. Mm-hmm. So, mm-hmm. nagsubmit ako ng dalawang strip lang. Kaya yung nakikita nyo doon sa yung sinasabi niya, ano, dalawang strip lang yung ginawa ko. Tapos ah. sabi nila, hindi, wag na natin tuloy kasi si Corky Trinidad, tinanggal na rin lahat ng Pinoy na tinanggal sa Honolulu Star. Sabi ko, bakit, bakit tayo tinanggal? Eh, bakit? kasi bakit daw din sila nag-hire ng ng Honoluluan? Oo, oh, ng Hawaiian na ano. At tawag nila sa atin, howle eh. <laughs> yun yung term nila para sa nigger. oh my God! <laughs> Kumuha kayo ng nigger. Outlast. N-word was dropped. Sayang yun, no? Oh, sayang yun. sabi, sabi na lang ganito. Wala, cut, cut, cut. Live cut. sabi, mm, sabi ni John, ano daw eh, si Paul Gas din daw yung unang detective na naka-trench coat. Pilipinas. So nauna pa rin siya sa mga ibang ano. Naunahan detective. pa niya si Constantine. Sabi kasi ni, mm-hmm. sabi nila si ano daw yung una nagsalita. Ah, eh, kasi ano si si Snoopy kasi nakatot bubble eh. Tapos si Paul Gas nagsalita, tapos andyan si Brian sa Family Guy. andyan na si... Ang dami ng aso nagsalita. Kahit si Garfield, putot bubble eh. Sabi ko, teka muna, eh, 1988 ako nagsimula eh. Ang Family Guy, 1998. <laughs> So, isang dekada yung ano. Mas, sino nagkaya? Oo. Ganun, Oo, eh. mas nauna pa, ano ba yan? Get uh, your ah. facts straight. <laughs> Get your Ginaya kayo, Sir Paul. <laughs> ano hmm. ulit, Sir Paul, yung N-word Sir para Paul ang pioneer Pinoy? sa mga ganyan. Ano tawag ano dyan? Sir? Ano yung N-word para sa mga Pinoy? Novatos yata. Novatos. Novatos. <laughs> Kita nyo, napaka-educational ng podcast namin. Mm. Hindi, mm. kasi lahat yun. Yung, yung tawag sa para ano yung sabi niyo? Hindi, universal yun eh. Yung, yung term na yun, naging universal. Oh. Eh. Di ba? Pag, pag sinabi mo, I met some Filipino niggers today. Di ba? <laughs> Kahit eh. Di ba? Kahit na sabi, uh, you, you know what happened to me today? I got rained on. Nigger. Di ba? Parang ganun. Yes, takot mo. Dami ibig sabihin eh. Parang, parang ganun lang. Pero yung ganun yung ano eh, yung sagot eh. Kaya universal yung word na yun. Na, ano. Eh sa atin nga, diretsahan, di ba? Negro. Sabi, sabi Oo oh, nga. The taste of negros. Mm. Hindi sir, negros occidental yan at saka negros oriental. Hindi yan negros. Iba yung, iba yung, iba yung salita, hindi, hindi Negro siya, Negros, Occidental. Nakita ng mga, ano, yung mga social justice ano, warriors, sabi, bakit ganyan? Mm-hmm the taste of Negroes. <laughs> Sa atin, uso na yan eh, dati. Eh. Neko, Neko. Ako, lagi ako natutokso. Tingnan mo naman yung kulay ko. Ilocano ako eh. Natutokso ako na Neko eh. Hindi, hindi derogatory sa atin ang Ilocano. Mm-mm. Nognog mga ganun, or oh, normal lang yun eh. Masyadong brittle yung mga teka ngayon ng ano, yung mga tao eh. Tapos mm. maano ka, maka-cancel. Yeah, cancel. Oo nga. Maka-cancel. Nakapag-resign ka pa tuloy. <laughs> Veterano na si Sir Paul dyan. Immune na sa, si Sir Paul sa mga ganyang cancel-cancel na yan. Hindi tinatablan ng cancel culture. <laughs> Oo. Oh. Kina-cancel niya yung cancel culture. Oo. mm-hmm. Huwag kayong uh, ano. <laughs> si Sir Paul yung ano, canceller ng... <laughs> ah, RD, ano, ah, tututo ko na ba? Oo, <laughs> oh, RD. Sir Paul, may... Mm, Sir Paul, may... yeah. Sir Paul, may question dito si Philip. Ano, Sir Paul, bookworm din po ba kayo? Kasi madalas gumagamit kayo ng mga English na naidadagdag ko din sa vocabulary ko. Oh. Nakita ko yung library ko ah. Wow. Oh, let's go. Korean tour. Hmm. Tour, tour, Ayan, tour. Tour, tour, tour. Ang dumi, Sir Paul. <laughs> Puro drawing. Hindi, nabuksan. Ayun, ah, sige. Oo, oh, madami din. Lahat yan. Drawing. Tapos ito, ito yung mga kagaya nito, eh. magaling to eh. Yan, yeah. <laughs> oh, Miss Ay, magaling yan. Impostor. Ito yan, yan, yan. Nako, may Ay, ayan, magaling din yan. Malag, si Bong Rivila. Oh. Sila Manix, sila... Ay, ay nako, sobrang galing. Nako. Sir Paul, bili kayo balik tanaw, 300 lang. Kaka-print ko lang ng order. Balik taraw, no? Bago yun, bago labas yan. 2020 yun. Apo. Wala. Hindi. Nakita ko nga yun. Balik tanaw. Eh. Oh. Ayan. Thank you. Oo. Oo. Ayan. So, ayun. Meron Pag library. Ano, may ano na siguro kapag may mga conventions na ulit, kita-kits ulit tayo. Kaya lang ako nahilig sa ganyan kasi nag-OFW ako sa Iraq. Ayan. Wala akong pagkawa eh. Kaya nagbasa, mm-hmm. nagbasa ako doon na gano'n. Pero ko dalawang, dalawang kalahating taon wala akong ginawa kundi magbasa. Kasi wala kang pagkawa eh. Nandun ako sa sa birthplace si Saddam eh. Mm. <laughs> <laughs> Biyaya ko na 350 kilometers papuntang Baghdad. Tapos lahat ng chicks po, arabo. <laughs> Ito ka lang kayo. Ay. oy! Oy! okay Sir Paul, may question dito si Carlo Torres. Sabi niya, may special appearance may may special appearance ba sila Paltik sa Blood of the Shinobi? Mm, magkakaroon. Sa book 3, lumabas yung anak ni Bob. Nice. Anak si Bob. Kaya malalaman mo kung sino ang pangasawa ni Bob eh. Kasi yung anak niya, eh, Ah, ay, abangan nyo yan. Oo, oh, malalaman. Mm-hmm. Tapos ano, Tawig, siguro. Ah, piyaw, piyaw. Lalab, may lalabas na oh. mga characters galing sa yung una. Kasi sa Bokto, lumabas na yung Bokto eh lumabas si Igno. Mm. Si Igno kasi napakasawa niya si Rosana. Mm. Si Rosana at saka si yung tomboy si Colin, hindi nagkatuluyan. Yun. Nagkatuluyan si... Si ano, kaya, kaya Tito Ben tawag niya kay Igno. Binigno eh. Si Tito Ben. Yan. Yan, so, call na <laughs> tayo. Spin-off na rin siya. Spoiler alert mga comics people. Uh, hindi ako makalis sa bukat pa eh. Spin-off pa rin eh. Mm-hmm. Sa mga hindi pa nakakabasa, na-spoil na kayo. <laughs> Sir Paul, Oo. Ito, parang may... Ba- baka hindi... Basahin nilang mabuti, oh. Uh, Sir Paul, may question ulit dito. Totoo yan! Putya, eh, lugi kami sa catering. Totoo ito? Totoo ito? Hindi naman. okay. Yung question, basahin lang natin, Sir Paul. Yung question ni Dennis Mendoza, Totoo ba na short-lived lang ang Pugat Baboy TV series kasi naubusan ng budget sa pagkain? <laughs> Alam mo, personally, ako, kami yung nag-ano dyan eh, hmm? nag, uh, audition. Talaga tinitimpang dami yung artista. <coughs> Dapat uh, umabot ng 200 hanggang 280, mga ganun talaga kalaki. Kaya sabi namin, putya lugi ang catering dito. Yun ang lagi namin ano. Kaya lang, kaibigan ko si Rudy Maya, gumanap na na Mangdagul. Kaibigan niya si MPJ. Oh. Lagi nagpapadala ng pagkain. Bila-bila. Uh-huh. Na, ano. So hindi kami nagugutom. Kaya lang talaga ano eh, hindi nag-work yung flavor ng pugat baboy na jokes sa TV. Ah. Kasi di ba, hard hitting tayo, tinitira natin yung mga politiko, meron tayong mga mga political, may mga uh, social satire. Mm. Ganon sila, And, Sir Paul. Gumaganon sila. Ayaw, ayaw. Oo. <laughs> kaya, <laughs> kaya, yun, ganun nangyari. Eh, Eh, may advertiser tayo na, ano, eh, na ayaw ng ganun. Sir Paul, merong ba ano, parang episode na pwedeng mapanood na, na meron kang kopya? Saan si Sir Paul? Naghang. Naghang, habang naghang. Ina- oo. Habang inaantay natin si Sir Paul, ikaw kasi mga controversial na pinapa-topic natin, kaya ayun, na-cancel din. Kaya na, na-SJW. <laughs> na-cancel yung internet. Ano. Ginanon oh. siya nung ano, service provider. Tinira tayo ni Tucker Perk. Stop, stop. Ganun na. Oh. Ayaw na ng mga SJW. Mm-hmm. Pinuto Abangan natin na yung yan. ano, pagba, oh, pagbabalik ni Sir Paul. Pero, Thank you sa mga nanonood. Pero gusto ko nga ano, kung makahanood tayo na kung kung may na-shooting man sila, sa palagay nyo ba hmm. meron? Parang kahit isang episode? Mm-mm. Tingin, naghahanap din ako sa YouTube, parang wala eh. Pero sana may may Meron yung ano, commercial. Ma- may naalala ako commercial. 3D. Commercial? Hmm, alam ko yun, nasa YouTube yata yun eh. Oo. Oo. Pero ito, di ba, para live Pero action ata yung sinasabi. Palabas. Hindi yun yung galing sa... Ayan, ayan. Ayan. Loser Paul. Naputol. Naputol sir, baka na- na-cancel Naga, tayo dahil controversial na eh. Lalo tayo na. anyway. Ayan. Ayun, yung tanong ni RD kanina, sir, kung may available pa kayong kopya nung ano, nung mga kung episode. Diyan sa bahay ng... nyo, merong Oo. pwedeng mapanood. Ano? Meron? Ay, ay, yung ano, yung sa TV? TV? Wala, oh. Alam mo, format nun, ano, Umatic. Hindi pa narinig yun, ano? Paano diba? yun? Hindi pa pinapanganak doon kasi <laughs> parang siya yung ano. Yung ano, parang Betamax eh. Betamax, narinig yung Betamax. Parang Betamax yung ano, Umatic ang tawag doon, parang 8-track. Parang 8-track. Ayun, 8-track. Uh. So, hindi ako nakahingi noon. Ay, Kasi, lost na. Sa sobrang yapang ko, hindi nga ako nagpapakuha ng picture sa mga guests namin eh. Ayaw. Sila Freddy Aguilar, sila lahat ng naging guest namin, napapakuha ng picture yung yung yung crew. Uh-huh. Sa cast. Ako hindi, pero talaga hindi ako mayabang. Ano lang ako, nahihiya lang talaga ako. <laughs> sila Sunshine ko, sila sila Sorry, sila mula. Isang mula. Bigatin yung mga artistang nababanggit ah. Oo. Oh, eh, wala tuloy akong remembrance nung nangyari. <coughs> kahit nga yung mga cast ko eh, sila Giselle Sanchez, sila Bobot Mautis, wala akong picture eh. Kasi nahihiya akong magpa, yung mag-fanboy. Mag, ano. mm-hmm. Ngayon, pag naisip ko, nahihiya, na, na, nangihinayang ako eh. Sayang. Ano, alaala na lang, sir. Oo. Nawala si Mel ah. Baka bumalik naman, baka bumalik yung offer na ganun, Sir Paul mas ano yung TV ngayon eh, mas loose. Mas okay na yung TV, tama si Kong doon eh. Tingnan nyo si, ano nga, si Vice Ganda nga, kung ano-ano na lang ginagawa sa TV, lumulusot oh, ah, naman. <laughs> Oo oh, Pinapahaba Para... yung, ano, yung, yung, yung, yung sa tawag na tanghala. Oo, oh, kung ano eh. na lang, lahat na lang. Pero mas gusto ko ng animation. Oo, oh, animation mas maganda. Oo, uh, para walang catering. Meron pa din kapag bibisitahin yung studio, may pagkain pa din doon. Saka ano, hindi na kailangan matataba yung cast. Kailangan lang boses mataba sila. Boses mataba. Oo, oh, di ba? Uh, di ba pag kinuha mo si... Uh, uh, Dari Delgado kinukuha namin eh. Pero pag kinuha mo yung boses ni Julie Gamboa, pwede na eh. Hindi mo naman nakikita sa... Ano, eh. <coughs> tama, tama ka doon. Boses lang. Hmm, boses mataba. Rocket ship! Ko- um, hmm. Rocket ship! Baka Oo, naman! Rocket ship! o kaya Netflix. Netflix. Marami na kayong content. Oo. Pag Netflix, Dami na yan. Gamit ka Budget Tan sa ni Kajo. Hmm. Kajo Baldissimo. Malulupit yung mga yan. Okay. Ang aabangan ko kung, sa- kung, kung sakaling magkaroon ng Netflix, ay sorry, drama, sige. Paano sir yung naiisip niyong ano, parang episode ng isang parang format ng episode ng Pugad Baboy na animated kung sakasakali. May ano din, parang based dun sa mga uh, story arc na ginawa nyo na before or Ay, wala. gagawa kayo ng bagong Oo, hindi. Uh, susulat kayo ng panibagong kwento if ever. Maano yun eh, ma, masalimuot yung gano'n yung yung sasabihin sa'yo, dapat pagdating sa huli, mayroong moral lesson, <laughs> yung mga ganun. Hindi. Mm. Dapat kagaya lang na ano na Seinfeld. Wala lang, ano lang, alam mo, nagpunta ka sa, nag, nag, nagpunta ka sa, sa mall, sumakay ka ng tricycle, yung ganun, wala storya, wala storya na ano. Tapos, eh, nakaikwento mo yung tricycle driver, wala daw pasukli. Yung ganun lang, ganun na Seinfeld eh. Nung pinipitch ni Jerry Seinfeld yung, ano niya, sabi niya, what is it about? Nothing, sabi niya. <laughs> It's about nothing. Wala talaga eh. Kasi ganun naman talaga lahat ng ano eh. Ng, kahit yung kay Huxtable, yung kay... Uh, sino yung rapist na yun? Rape naman yun. Eh. <laughs> Di ba yung, yung, yung Black American na... Ano? Wala naman tungkol Black American na. <laughs> everything. si Bill Cosby. Si Bill Cosby. Ayun. Pag everyday lang Bill na, Cosby. Okay. Eh, hindi naman sa maglalagay ka ng story arc, maglalagay ka ng beginning, maglalagay ka ng mm-hmm. conflict, maglalagay ka ng ending. Tapos may election sa uli. Hindi, hindi, hindi ganun ka-pretentious. Gusto ko talaga ano lang, yung parang tayo lang, tayo sa office mates. Ganito lang nangyayari sa opisina eh, sinabi mo. Tapos yung sa akin, ganito lang yung nangyayari habang kumakain ako ng fishball ganun kasimple kasi ang, ang tao ayaw nila mag-isip eh. Gusto lang nila ma-entertain. Kaya nga mahilig sila sa mga variety show eh, mga sa asere, gano'n eh. Ayaw na, <laughs> yung nanonood sila ng Thai Womb. Kasi napapaisip sila eh, ayaw nila mag-isip eh. Mm-hmm. Lalo na pagka masyadong malalim yung ending, gano'n, yung open-ended yung ending. Galit na galit sila. Sabi ko lang, hina pero isip pa ako. gusto, na yung simpleng ending lang eh. Patay, patay ko, patay. gusto nila simpleng ending lang. Oh, At kaya ang nangyari ngayon, nagkanda loko-loko utak ng mga ta- ng mga Pinoy doon sa Articola eh. Kaya <laughs> tawa ako na. Ano pala nung, nung nilabas pa lang niya yung, ano, yung, yung damit niya, tapos may baso siya sa likod. Ang kabata <laughs> <laughs> ko siya, kabata. Taga-hedger rin ako eh. Ang ginawa ko dati, San, San Miguel Beer, ha? Ah. Pinakamalaking mm. account. Tapos pinakamalaking ad agency, Makana Erickson. <coughs> Kasama ko nga si Budget. Kaya sabi ko yung nakaisip na to, ano eh, parang e-heads, di ba? Sabi ko, paano ka pag-uusapan? Mm-hmm. Ay, mag, yung unang kanta natin, lagyan natin ng mura. Di ba parang ganun, dapat maging ganun ka eh, maging controversial ka eh. Parang si Kim Kardashian, mm-hmm. parang sumigat ka, gawa ka na sex tape. Dapat. so <laughs> ito, ang ah, si Cola, ah, napanood ko po siya, tawa ko na tawa kasi Galing hindi eh. siya, hindi siya offensive eh. Sinasabi ng iba, offensive daw sa mga sa mga ampon. Eh, hindi naman yun ang ano eh, hindi naman siya Di ba may dalawang klase nga ng, ano, may, ng, ng, ng ad eh. Merong te- thematic. Hindi naman siya thematic eh. Di ba? Gusto mo mm-hmm. lang ano, na, na, nakakatawa na ano, yung mga thematic, yung ginagawa ng mga Jollibee na iiyak Mama. ka. Yun mga ganun eh. Ito talagang gusto mo lang ma-entertain. Eh, kaya trending di ba? Yung iba, hindi eh, oh. nag-trending. Natatawa mm. ako ng commercial sa amin dati na hindi pa kayo buhay yung Sunny Orange. Pucha talaga. Boy, eh, sunny Orange, I love you. like, <laughs> left and strong. Pucha nagpunti sa Talaga napaka-kodi. Kodi-kodi talaga. Pero na-effective siya. Bumili, bumili ka na sunny. Mm-hmm dahil do sa sa kodi na, na, na uh, kaya shoe na gano'n sa Arsikon. <laughs> Hinahanapan pa nila eh, no? Ano. Oo. Dinedecode pa nila. Wala, Kasi wala mga, ano naman pala. Naingit sila nag-trend eh. Samantalang yung mga, ano nila, yung mga commercial nila na, na ang tagal nila pinag-isipan, tapos yung art director nila sinabi, na talagang yung board, yung storyboard na ginawa niya, talagang masalimuot. Tapos yung creative director talagang nakailang barrel, binawil niya ng mga dalawampung beses bago nilabas. Hindi nag-trending eh. Pero ito, may mga spoof pa eh. <laughs> may nag-spoof na. May mm-hmm. ano yung lumabas? Kape? <laughs> lumabas kape yata. <laughs> Sigurado Nasa YouTube yung Sunny Orange Chair. Gagawa mo yun, ano, Rammer? Sunny Orange. Ah. Pwede ko sanang i-flash kaso medyo mabagal din internet ko. Mm. Ah, Dapat talaga, ano, taguyod natin yung mga akda na wala lang, no? Yung walang storya, ah. yung ah, Oo. Oh. pure entertainment lang. Dapat Diba? may lugar pa rin sa ganun. Oh, yung yung three panel cartoon, pagdating mo sa third panel, pwede siyang nagtapos na siya doon. Hindi mo na siya Parang- kailangan parang Matrix. Wag mo na panoorin yung 2 at saka 3. Tapos na rin yun eh. Kasi may inis ka pa pag pinanood mo yung Trey, napatay si Trey mm-hmm. Yung one. So, din sa three-panel cartoon, kung gagawa ka man ng story arc, pag nabasa lang niya nung Monday, hindi siya bumili ng diary yung Tuesday, okay lang. Kasi nag-end pa rin yung ano, may punchline ka pa rin sa dulo eh. So, kung gusto mo pa, basahin yung buong arc, mm. bilhin mo yung libro. Kasi eh, hindi ka bumili ng ano eh. Hindi ka kasi nag nag-subscribe. Eh. <laughs> so, wala kang, hindi ka nakabili ng Tuesday, then hindi bumili ng pandesal yung katulog mo. Mm-hmm. Na-miss mo yung isang isang step ng ano, ng arc. Pero, hindi mo pa hindi ka pa rin bitin kasi patapos ah, na rin siya sa first step eh. Mm-hmm. Yan, tip, tip yun. Sa kalok, sa mga kalokohan namin, may mga tips dyan, kaya stay tuned. <laughs> Wala nun. Ano. Ito si Mel, okay oh, yung mga anthology niya eh. Ano eh, kahit na kailangan mo basahin lahat, may, may twist eh. May twist pa rin eh. Binabasa ko kayo yung anthology mm. eh. Yung, ano, eh. may, may ano pa rin. May, Thank you, Sir Paul. Hindi, oh, bili na kayo ng eh. lingon. Marami pa akong kopya. Hindi pa tapos. Bili kayo, galing yan. Wag mo kasi Di pamigay, pa ubos yung 1,000 copies. Para may ibibenta ka. Huwag mo na pamigay. <laughs> Sila yung bigay. Kung, kung, kung, kung hindi ko pinapamigay, hindi hindi, kung hindi ko pinamigay, di hindi nabasa ni Sir Paul. hindi, yung iba kasi mala, hindi nabibili. Eh. Kasi alam na nila, ay, ano, alam niyo yung chismis, pinamimigay daw ni Mel. Namimigay si Mel eh. So, hintayin, wala, ay, can hintayin ko na lang bigyan ako ni Mel. <laughs> Pang Pilitin natin na mamigay si Mel ng lingon. Or pilitin natin siyang ibenta. Uh, Guest tayo sa IKP para bigyan tayo mm. ng lingon. Again. Yan, kapag Kapag nag-subscribe kayo sa Indie Comics Podcast YouTube channel, mamimigay ako ng kopya. Oh, yun! Ayan. Ilan, ilang kulang? Ilang kulang? 400? Ilang pa? Ilan ano? na ba ano, tayo? 300. Um, ah, hindi ko na alam. 300. Eh. Yung balik tanaw. Oo nga. <laughs> yung atas ko, ano eh. I-PM kita, sir. Ako bahala sa inyo. Malakas ka sa akin eh. Sir Paul, may question dito sabi ni Paulo Homadyaw. Hi Sir Paul, nag-iingat ba kayo sa mga jokes niyo ngayon lalo na sa lalo na sa ngayon na pag na-offend kinakalat ka agad sa social media? Ah, ay, naku. Eh, ay, makikinig ako para dyan. Ayan. O, oh, diyan, yan. Tapos ngayon ako sa, ano, sa Inquirer. Lumipat ako sa Rappler. Yung unang jokes ko, siguro yung mga unang three weeks ng jokes ko, Oo, oh, tungkol sa tomboy. Nako. <laughs> Talaga, nung natanggal ka dahil doon, tapos nung nag-rubber ka, nirab mo pa ng nirab. Oo. Oh, yung asin, talaga kinusus ko pa na gano'n eh. Kaya punta kayo sa rubber.com. Yung mga unang strips ko doon tungkol sa tungkol sa Catholic Church, tungkol sa lesbianism, uh, tungkol doon sa karakter ko na pare, lalo ko pang inabi eh. <clears throat> Kasi yung rap love, pinagtanggol ako dyan eh. Naglabas pa ako tungkol sa mga Muslim. Sabi <laughs> ko, ano sila. Eh, bakit ganun niya si Paul? Ganun, eh, pucha. Ayun, pupunta ako sa bahay. Ano, ako po. Ah. <laughs> Sabi ko, <laughs> sabi ko, ganun, hindi mm. naman derogatory yung ginawa kong ano, ah, yung girl from Persia. Pinagtanggol ako ng Rappler, pare. Hindi, bi- kumbaga kay Tulpo, si Tulpo binibigyan ng, ano eh, ng, ng legal team. Legal team, ha? Ah, hindi isang authority lang. Binigyan ng legal team kasi organic siya eh. Ako, contributor lang ako eh. Tsaka yung sweldo ko pang ano lang, pang labandera lang eh. So, pag napunta ako sa Rappler, sabi, sabi nung ano, hindi, ganito kasi in-explain. Ang haba no explanation. Sabi nila, oh, wow. And si, sabi ko nga, ang maano lang dito, ang ang ma-offend lang dito yung mga radical talaga eh, mga radical na <clears throat> yung mga fundamentalist na So, nag-back down sila. okay lang. Kasi ganun ako, push ako ng push ng envelope eh. Uh, ay, baka pwede ko pang tirahin tong si ganyan. Wala pang nagagalit. <laughs> eh po siya sa age ng email. Instantaneous po siya. Nasabi ka, ano, oh, tulagis ka, bakit ka kaya? Tapos ang dami nagsasumasakay sa bandwagon, no? Oh. Tapos mm-hmm. exponentially lalabas na, ano, oh, eh, ganito ko sa'yo. Oh, shabu pa. <laughs> Sabi, inaano nila na, ina-assume nila na nagsashabu ka, gano'n. <laughs> yung titirahin din kasi talagang mo, gano'n. Tapos mag, magtatrend siya sa Twitter. Sabi natin, gago talaga yan. Kaya nga, title niya, Pugat Baboy. Kasi yun, nang baboy yun na gano'n. <laughs> Gano'n yung taga Iba, international, international yung reasoning nila eh. Kaya titirahin ka talaga ng, no, personal. So, hindi ko ini-engage yun. Kaya ngayon, hindi ko ini-engage yung mga alam ko na uh, bayaran. kasi, <laughs> <laughs> kasi, kasi alam kong gano'n ang bayad sa kanila eh yung kada in-engage ka, tapos ikaw sumagot ka, pag sumagot sa listen up, umapatak yun, ano, kaching! <laughs> Ganun ang palakaran dyan eh. Kaya hindi ko sila, ano, hindi ko sila mapatin, ano, ano. Kumita Wala kayong sweldo. <laughs> Wala kayong sweldo. <laughs> eh, yung iba talaga pinapatulan eh. Habang pinapatulan mo, kaching-kaching yan eh. Kaya, okay lang. So, yun yung sagot. Okay lang. Uh, hindi, mm. ako hindi ko nalang sinasagot. Tapos Oo. yung mga fans, sila yung nagtatangkol sa akin. Pucha, ano, ang lalim ng mga ano nila. Sabi ko, siguro, mga toktot, mga ano. <laughs> hindi naman namin, hindi naman namin sinasabing i- i-cancel yung Dolomite Beach. I-postpone lang. Kasi hindi pangit yung timing eh. Ang galing na sagot na sabi ko, oh, ano, bakit di ko naisip yun? <laughs> Buti na lang. Kasi mas maraming pwede pa gamitan yun eh. Kutsa nung sinagot nila na ganun eh, hindi na ako kumipo. <laughs> Kasi talaga ganun sila. Eh. I-engage sila talaga yung mga nag ano, yung mga troll. <laughs> Oo, oh, yung mga nagsasabi, nagde-defend sa mm-hmm. sa wisdom ng ano, magpapatayo. Mm-mm. Alright. May mga kasama tayong cartoonista na ganun eh. <laughs> Pinulong ko na lang. may kasama, may mga kasama tayong may bucket list yata kayo, Sir Paul, ng mga pag-uusapan. Ano ano na mga natakal natin? Ang dami. Bucket list? Dapat Oo. yung patay ka. Namamatay ka na pa- ah, bucket list, may, may bucket list ako eh. Kaya lang, hindi ako, ayoko mag-skydiving eh. <laughs> Meron ano din ako, may, yung bucket list ko kasi, sinama ko na doon sa isang character, yung tomboy. Kasi tomboy siya, vegetarian, atheist. Lahat sinama ko na doon para hindi na ako mag- create pa na ibang character na ano eh. Yun yung, nung nilabas ko yun, Saka ako nawala sa circulation. So sabi ko, pwede na ako. Yun na yung pinaka-diverse. Mm-hmm. Oo, napaka-diverse niya eh. Na character. Tapos payat siya. Siya lang yung, oh. silang dalawa lang di ba siya yung payat eh. 80s, vegetarian, LGBT. Oo, oh, trans, na. trans, trans, trans, trans, siya eh. Mukhang gagawin, mag-vegan pa yata siya eh. Mm-hmm. Vegan pa. Vegetarian habang kinakain yung pagkain nila, naluluha sila kasi gutom na gutom <laughs> sila. eh, yung luha, yung luha hindi pwede yan kasi galing yan sa tao, so hindi na siya vegan. Kaya baka mag-vegan siya. Baka mag, mm-hmm. yung character ko, ko na si Colin. Baka mag-vegan din siya. So kung pupunta siya ng ng Burger King, patatanggal niya yung keso, tsaka yung mayonnaise, yung plant-based, Uh-huh. At next mm-hmm. na Whopper, patatanggal ka mm-hmm. yung keso. Tsaka yung mayonnaise, para talaga vegan. Vegan talaga. Mm. Pucha, tuyong-tuyo yun, pare. <laughs> Grabe, kailangan mo na chaser talaga. Wala. na, mag-ipon ka muna ng laway bago kumagat. Oo. Oh. Hindi inom ka muna ng tubig, saka mo ikagatin. Hindi ka mag-inom ka ng gamot na wala kang tubig. Mag-iipon ka muna ng laway. Sarap! Sabay nyo Yung Kumain na Whopper na walang ano. Mm. Walang condiments. <laughs> Sir, Sir Paul, may question dito si Sherry ng Comic Con. Sir, gumagawa po ba kayo ng editorial cartoons o yung comic strip nyo lang po? Ay, patagal na ako nag-editorial. Asisante rin ako dyan eh. Nag-editorial ako, uh, meron akong uh, Ink and Politics 1 hanggang 3. Mm-hmm. Tapos pag nung natapos nung panahon yata ni ni Erap, sabi sa akin ni Jess, uh, uh, Paul, tigil ka muna sa editorial. Pagbigyan natin yung <clears throat> in-house, yung in-house artist natin ang gumawa ng editorial. So, yun ang pinakamalambing na ah, magsasabi na si Santi ka na. <laughs> Pagbigyan muna natin yung iba. Take mm. note, take note. Na, na, napakalambing eh. Napakalambing. May, Tapos, may, may masa, Sir Paul, may masahe pa ba yun habang sinasabi? Hindi, <laughs> online eh. <laughs> Santi ako online eh. Pero si Jess talagang tatay ko yan. Bait-bait yan. Yan ang tumangkap sa akin noong una eh. Talagang, mm. kaya alam, talagang na, uh, na nasabon na po gago yung ano sa akin. <laughs> sabi ko na, sabi ko, Sir Jess, sinerox ko lang to eh, bibigay sa inyo. Dali ko pa to sa bulletin para meron akong options kung sakali. Ano, huwag ka na magpunta doon gago. Pagpunta ka po doon, gago ka talaga. Dinala oh. ka Bakit ka dito gago? Umuulan ng gago? <laughs> Oo. Talaga, ano, basang-basa ako sa gago. Eh kinabukasan. Parang manix lang. Ako umuwi ng bahay, wala pa ako sa bahay. Sabi, oh, may tumatawag sa'yo sa inumayan, si Jess daw. Pucha, di ginawa hmm. ko kagad. Uy, gago ka <laughs> sabi niya. Ano title nito? Lalabas Ayan. na bukas. <laughs> Sabi niya ganun. Ay, ink and quality. Sabi ko, wala akong title eh. Ayan o, oh, yung una. Madami, Sherry. Meron na ako four. Kasi sa, ginapinagawa ko niya ako na editorial cartoon sa Philstar eh after siguro mga 5 years, pinagawa ko na Philstar. Kaya meron mm. akong book 4, may material pa ako hanggang book 6. Nice. oh, wow! Yeah, so, grabe, sobrang uh, dami ng material. Siyempre, nung panahon na yun po, si Duterte. Mm. <laughs> Mag-comic na kayong lahat! Mm-mm. Kaya, Abangan nyo. Yung book 5, madalas na, uh, na, na, na salvage na ako. Uh, <laughs> Uy, protect Sir Paul, protect. Mm-hmm. I-defend ng mga fans yan si Sir Paul. Marami ng fans yan. Mga doktor, mga attorney, mga, mga police, lahat. Mga fans ng Pugad Baboy. Uy, mga, yung mga doktor sa Australia, mga fan natin yun. Mm-hmm. Yung mga frontliners sa Australia. Mm-hmm. Dami ko Hello, shout out sa mga frontliners sa Australia, Down Under. Uy, there, from Down Under. Ubus na ubus yung oras ko doon. Ang dami doktor, sabi isa lang yung ginawa ko. Eh, pinakita niya sa mga kapwa niya doktor, ay putya ako rin, ako rin. <laughs> Tapos lahat sila nagpagawa. <laughs> Hindi ako magkanda o gaga. Mm-hmm. Tapos ano, sa, ano sila, yung uh, galante sila mag... Mm. Galante sila magbayad. Nice. Mga ano yun, Australian dollars. Oo. Isa pa padadalang kanila ng karne ng kangaroo. <laughs> Masarap ba yung... <laughs> Nabawi na. Ano, joke lang, joke lang. Oh, muntik ko ng tangan. nating pulutanin yun, Sir Paul. Sana, ano, buhay para kayo na yung baga, ano, maghahanda. Mm-hmm. Oo nga eh. Oo, oh, pwede nyo pa padamihin dito. Paano bibibiya yun, ano? Ayaw. Livestock. Sa, Babae at lalaki ayaw daw nilang kainin yun, Sir Paul, kasi kapag kumakain daw sila ng kangaroo, lahat sila nagtatalunan eh, kaya ayaw na nila eh. <laughs> Oh, ganun. <laughs> kaya, ano lang, stick lang tayo sa normal na meat. Yung mga babae daw nagkakapulsa sa tiyan eh. <laughs> Pag mga anak sila, hindi na lumalang sa tiyan eh, may pulsa. Hindi na pwede. Mm-hmm. Sir Paul, ano, mga tuwing kailan kayo nagdo-drawing ng comics, sir? Sa umaga o sa gabi? O kapag maisipan nyo lang? Pag naisipan ko lang kasi wala na akong trabaho eh. So, dati may deadline ako every day kasi sasubmit ko dapat two days uh, na advance eh. Sa mm. Inquirer o sa Raptor o sa Philippine Star. Pero ngayon, pag naisipan ko lang, ay, may controversial na issue. Lahat sila nag-weigh in, lahat sila, gano'n sa nainis na ako. Gagawa ako ng comics na pa... Pucha, nagtatrad siya eh. Yung sa Dolomite, nung nilabas ko yun, ang dami na trigger doon. Mm. Pero eh, hindi ko i-engage talaga sila yung, yung mga yung mga fans ko na, na defend sa akin. Tapos, uh, naglabas ako tungkol kay yung sa waking hours ni Duterte. Pati yung pagiging pa, pa, ano yung parang uh, si Dracula. <laughs> <laughs> Nag-selfie pa sila. Selfie tayo siya. Baka wala ka nang, ano, wala. <laughs> Baka hindi ka na nakikita sa camera. kasi, parang ano kasi Dracula eh. Kinanong ko yun kasama ni Pom ko. Na nakita naman, ay hindi naman pas pala sa book 30 yun. Sa, tsaka sa 31. Well, hindi naman sila na-offend yung mga, ano, pero hindi pa sila ah, sumasend noon. Kasi kakasimula pa lang na Duterte ata nung time na yun. Eh. Oo, hindi, pa, kasi simula lang niya. Nakasimula pa lang niya. Lang. Hindi pa siya wild. Oo, oh, pero siya lagi yung ano ko, siya lagi yung, yung topic ko nung time na yun, 30-31. Tapos nung nawala ako sa ano naman, sa Incan Politics, yung sa editorial, sa ano, si Erap yun, na nag-transition kay Gloria. Mm. Tapos nung mag-FPJ na, doon ako natanggal. Na, ano, sabi ko, may, may comics kasi ako tungkol kay, kay Bush eh. Na kaya lang niya inatake yung Iraq dahil sa oil. Hindi dahil sa, sabi, ete, inatake nila yung Nicaragua dahil kay Noriega, gano'n. Inatake nila, ba't nila atakein yung Pilipinas? Eh, walang langis eh. <laughs> Ah, ginanon ko. <laughs> Napakan yata ako, sabi ko. Bakit ako nasisante eh? Pero hindi, hindi naman ganun yung kwento. <coughs> matapang yan, matapang. Sir Paul, may may question dito kanina pa sa kanina pa siya ano nagtatanong. Interesadong interesado talaga sa ano figurines. Kailan niyo daw po i-release o may plano po ba kayong i-release yung figurines? Meron Alam nito ba? Kinukulayan eh. Yan, yan. Kinukulayan ni Sir Paul mag-isa yan. Nung... Isa-isa. Isa-isa. <laughs> Hindi, yata ano eh gagawin niya ata yung color yourself. <laughs> Ay, color yourself. Ano tawag doon? Uh, parang coloring. Do it yourself. Kulayan nila yung sarili nila. Parang coloring book. Wow! Hmm. Pero ito, ako nagkulay nito kaya 10,000 to. Yeah. 10,000 <laughs> oh. Up for grabs. Nico, wag mo kami uubusan. Baka may mag-curious niyan, sir. May mag-PM sa inyo bigla. PM sent. Dibs <laughs> na. PM Junior. Nakagawa na ako ng 20 mm ng mga 28 Oo. pieces eh. Sabi Oo, ni ano? Wag ko daw muna ilabas kasi baka biglang ano siya siya matatali eh. mm Kasi baka mangyari kagaya dun sa yung sa t-shirt. Baka hindi namin mapanindigan. Eh nakakahiya naman. Iba kasi ginagawang corporate giveaways eh. Lalo mm-hmm. na ngayong Pasko, lalagyan nila ng logo nila sa likod. Tapos yun yung giveaways nila. Baka makuryente kami, <laughs> kaya hindi ko mailabas. Sabi ni mm. ano ni John, bidding daw ngayon, starting at 10,000. Oh, tara, tara, tara. Auction, auction. Okay na, 10,000 and 1. Ang mahal na 10,000 <laughs> and 2. Yan, antay, antay muna tayo ng konti. Tara, auction, auction. Pwede tayo mag-auction. Mm, auction kaya tayo minsan. Eto. Ano. 2003. Mm. Ah. Uh, auction. Special, ano, surprise bidding night. Surprise bidding. Ay, Kapol, payag ka pa, sa Paul, ano, pabit natin yung t-shirt mo na mm. suot ngayon, tapos pag may nanalo, kuba din mo kagad. Hubad. <laughs> Nandito yung DNA ko eh. <laughs> Ayaw ko na magkaroon ng ano, isa pang kagaya ko na Ayan. nakalpo. <laughs> Oo, oo. Oh, May DNA na ako eh. Pero pawis oh. Mas mahal yan pag may DNA. <laughs> Uso na yung cloning eh. Erak <laughs> ba yan, Tamar? Na, na, na. Ay, cute. <laughs> sweet, sweet naman. Yung, yung sa, oh, yung sa, yung sa t-shirt, sir, kailan, kailan kayo ulit mag-o-open ng, ano, ng orders? Ah, ano eh, nakapag-renew kami ng contract ng Loyal, kasi ang nakalagay lang sa t-shirts mm-hmm. eh, Hello. Bida palagi yan sa mga photography oh, ni Ramark, si Isay. One of 100. Two of 100. Ganun eh. Kasi Ayan. gusto si Lloyd Lawrence na <clears throat> hindi sila nag-over print ng ano, ng, ng t-shirts. So talaga may number yan. So, so pag nakuha niyo yung orders niyo, makikita niyo kung pang ilan kayo. Oh, so, kailangan ganun. namin i-renegotiate hmm. yung Limited 100, lang talaga, oo. Uh, 101 to 200 ulit. Tapos pag naubos yun, 201 mm. to 300. Hmm. Ganun din daw usapan mm. kay hmm. Marix. Kasi kay eh, Marix, tatlong oras lang eh. Yung Bertong, Bertong bad trip tatlong oras lang, ubos. Oh, <laughs> ganun ka, ka hard to si, ano, si Marix eh. Kasi nagre-resonate si Bertong bad trip sa puso ng bawat Pinoy eh. <laughs> yung mga bad trip pa natin. Eh. Lalo na sa edad Bertong bad trip. Oo, oh, yung sa edad ko, yung eh, sila, Grabe. Ano yan, eh. Sila, uh, yung gumawa ng ano, Planet of the Apes. hmm <laughs> yung mga kainawan ko. sila Tonton Yang yan pare ko. si Ronnie? Si Ronnie, si Ronnie Santiago yan ano. Yan yung mga kaidarat ko eh. Si Jess Abreu. si Sir Ronnie Santiago. Oh, si Ronnie. 80 na, mm-hmm. nagko-comics pa. Yan ang Grabe. Eh. Yun ang Tsaka, ano ko eh, ano? ko eh. Si Ayun, Larry kasi. Oo, kaka ano, kaka birthday lang nun ni Sir Ronnie. Uh, ah, belated happy birthday, sir. Oo oh, nga, si hindi, no? Sir Paul, um, mm. Sir Paul, anong ma-advise nyo sa mga gustong gumawa rin ng ano, ng mga comics everyday? Ayun, mas maganda yung everyday. Kasi dati nung nag, sabi ko gagawa ako ng uh, graphic novel. Sabi ko, hindi. Dapat may, may establish mo yung presence mo doon sa genre na yun eh. Hindi yung, gagawa ka ng The Amazing Spider-Man, hintay mo yung mm next issue, hintay mo yung next na hintay mo yung next na dyaryo. Sa Philippine Star, di ba ganun yung Amazing Spider-Man? Hindi ko ba, gawin mo wakasan. Wakasan. Tsaka, yung comic strip mo, hindi yung itutuloy, hindi ganun eh. Tapos pag na-establish mo na yun, saka gumawa ng mga story arc. Kasi ako, sabi ko noon, ganun ang gagawin ko sa dyaryo nagawa ako ng novel ng mm-hmm. ganyan mga story arc. Kaya lang, nawawala sila ng gana missionary readers kahit ako pag nagbabasa ako ng The Phantom. O, uh, dahil ano sabi ko, hindi ko Bitin lagi. Oh, bitin eh. Ay, kasi gagawa ako ng wakasan na comics. Eh, Saka sabi ko, gusto ko araw-araw. Eh, <clears throat> ang mahirap sa lahat, mag-drawing eh. Ang dami dyan, nagkagaling mag-drawing talaga. Pusok talaga <laughs> pag nakita mag-drawing. Sabi, oh, shit. Oo. Galing talaga mag-drawing. Kaya lang, hindi nila alam kung ano yung material na gagawin nila. Magdodrawing sila, uh, gagawa sila ng, ano, ng Captain America. Hindi mo naman karakter yan eh. Gagawa sila ng Spider-Man. Puro ano lang, puro adaptation lang ng ano. Gawa ka ng sarili mo ang pinakamahirap gumawa ng story. Eh. Kaya mapapayo mo nga, sana tapusin muna nila yung pag-aaral nila eh. Kasi ang dami makukuha material habang nag-aaral ka eh. Si Manix nag ano pa yan eh, nag-masters pa yan eh. Ewan ko, magdo-doctorate pa yan. <clears throat> Kasi yung everyday na ano mo, hindi sayang eh. Yung, ah, ako, arkitekto ako, pero hindi ako nagina, naginayag na gumastos ako ng tuition fee. Tapos nag, nag-board exam ako hindi ako nang hinayang na hindi ako arkitekto ngayon. Eh. Kasi lahat ng mga jokes ko nakuha ko habang kausap ko mga arkitekto, mga jeepney drivers, mga tricycle driver. Natututo ka makisalimuha sa ibang tao, natututo ka mag-formulate na sarili mong punchline sa yung build-up papunta sa punchline. Hindi kaya nung bata ka pa, mm-hmm. magaling ka lang mag-drawing, tapos eh, hindi hindi ka wala hindi mo alam kung saan pupunta istorya mo eh na alam mo lang, gagawa ka ng umpisa, gitna, at saka na ending. Ganun lang. Ano eh. Hindi interesting yun eh. Hindi mo, hindi mo ginagawa ng conflict, hindi mo ginagawa ng twist sa huli. So, sa bagay, makukuha mo yun sa Disney. <laughs> kung, kung papasahin mo yung formula ng Pixar, kung paano sila gumawa ng istorya, halimbawa ng Frozen, makukuha mo rin yun doon. Pero maganda yung may fallback ka eh. Ah, diba? nawala ka ng trabaho. Aba, eh balik ako sa pag-arkitekto. Di ba? Yung gawa ka ulit ng bahay. Tapos, kung halimbawa nag-fine arts ka, ma- ma- nagpa-painting ka, hindi masyadong kumita yung ano mo. Aba, edi, eh, balik ka sa painting. Tatlo na yung kilalang ko, kartonista na doktor eh. Di ba? Si Cass, si Carlos at Juan, tapos si Filipino, yung nasa... sa Isa dentist. Oo, oh, doktor sila ah. Opo. Kaya lang talaga gusto nila mag-cartoons eh. So on the side, nagka-cartoon sila. Pero yun ang bread and butter nila, yung pagiging doktor. Pag pumirma nga sila sa comics nila, eh, Carlos San Juan, MD eh. Nandun yung MD, eh, di ba? Hindi nawawala eh. yung pagiging doktor nila. Ako, hindi ko naman nilalagay na architect Paul Vitita. <laughs> Nilalagay ko nila talaga Paul Vitita. Kasi yun na yung bread and butter ko. Eh. Magawa kayo ng bahay sa akin. Ayun. <laughs> Pwede. Kaso baka hindi na kayo mag-comics pag nag, ano, pag nag, may nagpagawa ng bahay. May nagawa na kayo ng bahay, Sir Paul? Madami na. Kaya ako na sa pangalan ng, ano, ng boss ko, syempre. Ah, ano, Empleyado lang ako. Nakita nyo, Sir Paul, yung pinagawang bahay ni, ano, ni Loy sa Andalio. Sila, sila lang daw yung gumawa. Well, hindi sila kumuha ng architect. Basta nagbuo sila ng, ano, ng bahay. <laughs> Artista, Artista eh. Oo. Artista. <laughs> Hindi, hindi gumawa, gumawa ng arkitekto. Ano, Oo, basta lang nagtayo. Madami mga engineer. Kasi yung mga engineer pwede pumirma sa architectural documents, pero naglalaman namin yun yung omnibus law eh. Sabi namin, pwede lang dapat sila pumirma sa ano, yung sa structural. Kung structural engineer ka, gagawa ka ng tulay, pipirma ka. Pero pag hmm. gagawa ka ng bahay, dapat architect yung gagawa. Pero pwede sila pumirma eh, mga engineer. Kasi pag engineer ang gumawa, sigurado ka matibay. <laughs> kahit na, kahit lindulin ka, hindi magiging bayan kasi engineer ang gumawa eh. Pero pag arkitekto gumawa, minsan gagawin mo na cantilever, na ano, nakita niyo CCP, na sakit ng ulo ng mga engineer kasi walang walang nakatukot na gano'n eh, pinakakantilever na gano'n. Para lang sa, para lang maganda tingnan. May sabi ganun sa arkitekto. Yeah. Sir Paul, na, so hindi na kayo nakakapag-practice ngayon ng architecture, no? Purely comics lang. Nag-endorse nga kanina. Nung nawala ka, nag-endorse si Sir Paul. Oo, renovation lang. Eh, ayaw na ayaw ko yung renovation. Gusto ko yung gagawin ko yung from the ground up eh. Pag nakakita mm. ako ng bahay, gano'n, Sir, na-renovate na lang. Hindi, kibayin natin lang. <laughs> kibayin natin yan. Maganda to. Itatayo natin. Sir, Lalo na dito sa PhilHub, ang tibay ng mga ng mga wall. Pag nag-drill ka talaga, <laughs> nasisira yung drill bit. Eh. Hindi, maintain natin yung wall na to. Tapos gawin natin. Yun ang gusto ng kliyente. Eh. Hindi hmm. pa ako mm. nakakagawa ng buong bahay since uh, late 90s. Talaga po renovation lang. Kaya eh, late lang nung kita dyan eh. Ano, ano 10% ng cost eh. Mm-hmm. Eh, minsan dati ayaw <laughs> mo sabi, hindi, gawin natin finishing dito yung ano, yung talagang mahal na, na ano, sandstone, sandstone, para malaki yung gastusin kasi pag malaki yung ginastos, 10% mapupunta sa'yo eh. Hindi, palit na dala na natin. Huwag na natin pintuan. <laughs> pag lumabas tuloy yung, ano, yung total natin, ganito lang. Ganun na yung kita mo sa percentage mm. ng kita. Eh, wala. Eh, talagang kaya naman nila pintura mag-isa yun eh. Kahit na kumuha sa contractor. Eh. Mm. may mahina yung kita sa sa, sa arkitekto. Mas okay dito <laughs> yung ginagawa natin. comics na lang. <laughs> Ang Mas comics okay na lang tayo. Eh. Eh. Mm-hmm. Self-publish. Self-publish. Pag-upo eh. May tanong dito, isang Arki student. Oo. Arki? Oo. Arki, Ar Arki Aquino, bilis. Harold, Arki, Ayun, mag-comments ka na daw. Paano mo na ibabalance ang good health and puyat? Since Dude, halos... <laughs> Matulog ng maaga. Hindi, ito downtime ko na to. Hmm. Downtime ko na to kasi pag tagapag na ako, magluluto ako ng dinner. Ako kasi yung chef dito eh. Magluluto ako ng dinner tapos magna-Netflix na ako. <laughs> so by 9 p.m., tulog na ako. Maaga. Tapos gigising ako ng 9 a.m. Wala, pinupuyat Kalahating natin si Sir Paul. Naku, 9.02 na, puyat ka na. Wala, ah. past bedtime na, past bedtime. Di ba, mayroon ka pang, kung mag 8 hours ka, mayroon ka pa sanang 3 hours ng productive time para magtawin. Eh. Mm-hmm. Pero hindi eh, talaga yung tinutulog ko eh, kasi kailangan na resistensya ng sino eh. <laughs> Kaya mm-hmm. nakikita Importante. ko siya Ate Valiente po siya, nagpapike sa buong kugeyo. Parang Ate Paula. Parang Ate Paula. Batak si Sir Randy. Batak. Eh. <laughs> Sila Chan Galino, kita may katawa ni Chan Galino. <laughs> glitch panalo pero hindi ko magawa eh. Grabe. Nakakabali yung nap- napakakapakupo <laughs> ako nga, naghahalo lang ng kape, napapagod na ako. eh, pwede Ayan. pa eh. Yan, importante ang tulog, comics people, saka, ah. ayan, matu- matulog tayo. Ayan. Yung matutulog ng Sir Paul. <laughs> Papayat ako ng ano, eh, naka 20 kilos ako eh. Hindi, hindi kagaya kay Sinas. Sinabi na 20 kilos ako. Hindi ko na eh. 20 kilos na wala. Pero alam ko na. Ano ulit? <laughs> nawala eh 20. Ito pala 20 kilos eh. Binalik niya uli na gano'n eh. Mm-hmm. Ako nawala talaga kasi nag, nag ano ko eh. Nag, nagkito ako tsaka nag uh, may picture ako doon eh, yung fighting diabetes. Kasi tatawid na ako dun eh. Mm-hmm. Meron ako, merong linya na gano'n na uh, 12.126 point something yata. Itulak lang ako ng konti, diabetic na ako eh. Mm-hmm. Kaya mm. yun, nag-cut ako ng carbs. Tapos uh, nag-exercise ako, nag-intermittent fasting ako. Yun, naabot ko naman yung ano. Ito yung high school weight ko. Wow. Pero ko yung, ay high school, college weight ko. Eto, nagkasya uli sa akin sing-sing ko nung college. <laughs> Pumayat yung daliri nyo. Hindi ko naman dati. Ma- maluwag pa ka. Ito, maluwag pa yan. Tapos to, hello ko, talaga may ikot mo na to na talaga na, kailangan lang ng weight loss eh. Sabi nga sa akin ng mga kapatid ko, baka iba na yan, ha? baka AIDS siya. ay bakla! oh no! Wala na. Na, na, natira na, na natira na lahat ng dapat tirahin itong gabing to. Ang dami sinout out ni Sir Paul. Ngayong ano, sa loob ng isang oras lang, ang dami niyang nasample. Ang dami, oo. Oh. Una, umula oh. ng N-word. Ano mo? Sabi ka Kasi dati sabi niya, ano, na, ni, ni umalis sila. Sabi niya, tita may picture natin ng araw. At sabi niya, ikaw yung may chat, ako wala. Tapos kaya tumayo ka na. <laughs> Tumayo ka na. Akin, wow! <laughs> ikaw yung walang yeah. chat. Ako yung may chat. Oh. <laughs> Ayan. health issues kasi. Kung wala ako health mm. issues, sarap kumain eh. Kaya nga eh. Sobrang oh. sarap. Bawal na sa akin to eh. Ito pizza. Pero... Yung burrito, sir, nandiyan pa? Nandiyan pa, di pa kumigising yan ako. Ayan. Eh. niya mga kano. Sabi ko, luwi ka dyan. Iba yung time na 12 hours of time difference natin dyan eh. <laughs> Ayan. So, sobrang ano, sobrang saya ng usapan pero ano na tayo, uma, isang oras mahigit na. So, Sir Paul, ano, um, bago tayo magpaalam, may mga ilalabas po ba kayong design ng loyal shirt anytime soon na pwedeng abangan ng mga nanonood? Sa kaya napag-usapan pa lang namin yung tatlo. Yung pambata, mm. yung dilaw, tsaka yung itim. Pero gusto ko pa sanang... Oh, yan. I-explore yung iba eh, yung ibang design na... Kasi dami kong designs dito eh, na pwede labas. Mm. Pero hindi ba ah, sold out na sila ngayon, sir? Or mag, mag uh, or yung pre-order lang yung naka-sold out? eh hindi pwede mag-serve eh. Mm. Kailangan talaga bayaran para bago But mo bawal. Di ba may ganun tayo? Minsan mag, magpapa... Nagano kaya ta Ramark yung na... Um, Pre-order. Nag-pre-order. Meron oh, ganun eh. Pero hindi binayaran. Tayo, sa loyal, hindi yata pwede. Kailangan mo bayaran mo in full. Hmm. Para... Tama po. Ganun po dapat. Ganun din sa commissions. Huwag kayo tatanggap ng commissions na... Eh, di. Bayaran mo na katang kalahati. Yun, do- down, down payment. Hindi ko nagustuhan eh. Hindi ko kamukha eh. Tapos hindi nila babayaran yung kalahat eh. Hindi mga decision sa kanila yun. Yung, yung ginawa ko. Hmm. Ayan. So kung, Dapat kung may... Oo. So kung kung kung kung plano niyo bumili ng t-shirt kay Sir Paul, dapat loyal fans kayo. Pagbayad kayo ng buo. <laughs> Loyal dapat. Kaya mga loyal, loyal, pati yung iniinom. Mm-mm. Baka sabihin, Sige, Mel. Sige, Mel. Mel sige, Mel. Mo. Subuka mo. Sige. Sige, ready na kami, Mel. Sige. Dali na, so, oh. nahiya ka pa. walang ya. <laughs> kapag, kapag, kapag iinom kayo ng soft, soft drinks, dapat loyal true orange. Very good. Walang R. Ah. <laughs> Ayan. Sir, thank you so much, Sir Paul Medina. Thank you, thank you. Uh, alam ko, past bedtime nyo na. So, thank, thank you very much. Pinagbigyan nyo na kami. ano ako, sanggol? <laughs> Pag-Netflix pa ako. <laughs> Oo, panoorin. Hindi pa siya bedtime. mag netflix ah, pa yan. Netflix Sir Paul, time yung kukonsumo ah, natin. Hindi bedtime. Ah, oo. Anong anong anong pinapanood nyo ngayon sa Netflix, Sir Paul? Nag-Queens kami makita si Anya Taylor-Joy, hindi dahil sa, <laughs> hindi mm. dahil sa chess. Magaling ako mag-chess eh. Kaya lang ang ganda talaga ni Anya Taylor-Joy. Mm-hmm. Lalo na bagay na bagay sa yung period na yung period na dresses sa period na Oo, oh, oh. ganda nga nung ganda ng mga damit nga eh. Pero pinanood ko yung iba yung uh, maganda yung horror eh, horror. Yung mga Which? Ganda, ganda ng mga Spanish yung gawa sa sa Italy sa yung mga Spanish na na horror films. Maganda. Mm. Ayun. <laughs> Yan, Mel, may sumagot. Loyal lang mga kapugad. Mm-hmm. Reggie eh. Kapugad. Uh, <laughs> kapugad. <laughs> Administrator yan ang unang page ko. Si mm Reggie. Loyal talaga yan, pati misis. Happy birthday lang yan. Happy birthday. Happy birthday. Yan. Happy birthday. Maganda yung cake niya. Mm-hmm. Ayan. Sir, thank thank you very much, Sir Paul. Thank and you, thanks, sana ano, sana ma- ma-interview namin kayo ulit kapag may bagong balita na sa mga ano, sa comics or sa sa t-shirt. <laughs> Yan, burrito ah. Diyan sa bahay niyo. Oo. <laughs> Hindi, yung ano, may, yung likod ko may ano, eh, may pugon. Kaya magluto sa, nag, nagpupugod ako, pinapost ko yun eh, nagpipizza ako, ng, minsan deep dish. Mm-hmm. Minsan kumakatay ako ng kambing eh. Kumatay ako ng kambing, binaril ko. Grabe! Patay bigla. Ito, ito. Ang dami. Ang dami tinamaan mo yung gabi. Sabi daw sa dapat ito ah, pinag- Tara na, tara na, tara na. tama, tama ba na in-interview natin ngayon si Sir hindi naman na ano, prime time, ano na to, eh. Alas 9 na tulog na, mga bata. Nagkita na. Tinedit ko yung ano eh. Ah, dapat alauna tayo nagsimula. Delayed telecast. Ah. Oo. Uh, Uy, salamat sa mga fans ng ano, Pugad Baboy na nanonood ah. Salamat sa mga ano, Thank you mga kapugad. Uh, thank you. Kapugad. Thank you Sir Paul and uh, see you again next time. Yan. nito. Oh. Oh. Yan. Ayan, Ayan, ah, ayan. Yan, yan, yan. Nice yan, nice yan. Yan. mm Uy. Mm-mm. Thank you, Sir Paul. Thank you, Ramark, sa pag... Uh, thank you sa pagsama sa podcast namin. RD Kong, thank you comics people. Uh, i-upload ko yung episode na to sa ah, Indie Comics Podcast YouTube channel. Most controversial so, episode yeah. so far. Edit yes. mo na lang, edit mo <laughs> yung mga... yung mga, yung mga ginanon. yung, yung episode natin, pag nasa YouTube, one minute na lang. Parang kanta ni Eminem, no? <laughs> Ang lahat ng mga instrumental. Ayan. So thank okay. you very much, comics people. And sana na yun yung episode. Salamat, salamat. See you again on the next episode. Bye, Bye-bye. comics people. Have a good night. Good night. Bye-bye.